mit der Waffe, Geld in der Kasse, abgefuckte Typen, das ist Grand Breaks der Hustle. Westside Kanaken, ein Leben auf der Street, außer uns gibt es keine ehrenhafte G's. Wir geben nicht auf, nein, wir leben den Traum. Komm in mein Barrio und ich nehme dich aus. Ich sehe nur Clowns mit gebrochenen Rippen. Andere Crews sind für mich nur Fotzen, die spitteln. Von Gangsters zu Stars, die Branks ist am Start. Ich verbrenne mir die Pfoten, du verbrennst dir dein Arsch. Gebankt wird nur Landes. Brains to the fullest, die Szene wird misshandelt. Scheiß auf deinen Trip, die Reihenhauer Klick. Für die Nutte liegt ein Schein auf den Tisch. Also leise, du Bitch, Bubu, Sela, Fukushima. Die Welt geht zugrunde und wir bleiben German Dreamer. Deine Bitch ist interessiert an deinem Vermögensstand. Bei mir an meinem Stand vermögen ihr Schlampensöhne. Ich mach Schlampensöhne und sie kommen von der Seite wie Gitarrentöne. Und machen Kacker wie die Eltern vom Fußballer. Geld wie ein Superstar, der Banger fickt USA. Ah, ich muss hinter Gittern und vergewaltige deine Mai in deinem Kinderzimmer. Weil sie eine Hurentochter ist, die ich in Arsch gebankt hab. Eine Hurentochter, sie lässt sich von schwarzen Schwängern. Du Straßenpenner, siehst mich mit Gangstern chillen und mehr Steinen in den Händen als Benders Ding. Ey Farid, wie stellst du all die die Weiber zufrieden. Meistens mit Fingern wie beim iPhone bedienen eine Line und ich schieß ein paar Gangster an. Nur ein Platz und ich werd auf 10 gegangen, du Hurensohn. Wer sagt Echo Fresh, nein, nicht mehr tight. Ich bin der Grund, warum ihr Texte schreibt, wie ihr schreibt. Habt den Scheißdruck bezahlt. Ich bin der Mann. Sony ruft an, aber ich geh nicht dran Und ich sonne mich im Licht meines Rooms. Mann, du wannabe, ich fick deine Crew, German Dream. Denn der Gottvater ist hier, ich war los zum Juwelier. Dein Label pleite, teilt dir mit paar Obdachlosen dir. Ich weiß Sachen, bevor Bild es weiß. Frag dein Vorbild, wie sein Vorbild denn heißt. All die Fakes sind gegangen, wir sind heute nur zu fünf. Ich hab das schon erreicht, was ihr euch alle wünscht. Bin in Deutschland der King, tick an Marco Weiß. Marco Weiß, so wie's im Knast ist, Marco Weiß. Und sie lieben diese Strophe, hol mir wieder meine Krone. Es ist Freezy, die Ikone, GD, Dieter Bohlen. Kanabi, Pitbull, Brains, General, Stins, Admiral, das ist für die Fans nicht normal und ich bin nicht anal, denn das Mixtape von GD verkauft sich öfter als die Nintendo Wii. Jeder holt sich jetzt ein Dreamer-Shirt, auch diese Girls, die sonst Justin Bieber hören. An der Ecke steht jetzt die Schmier, wir leben hier, lassen uns das G tätowieren. Mann, sie wollten uns nicht akzeptieren, heute müssen sie den Kack polieren, yay, yeah, yay. Yeah. Hakana beyond the mic. Und wenn er on the mic ist, fickt er die zu breit. Ich hab mit Echo diese Scheiß hier begonnen du hast gewonnen. Ein Schweinemedaillon, du kriegst Schwanz ins Gesicht, hol das Lamm auf den Tisch. Yeah. Genio, uh. Pacino, Marlon Brando und Während ich. ich mit Kim bade, fick ich dein Leben mit Hingabe. Du willst mit mir reden, aber nicht in dieser Stimmlage. Summer Jam ist ekelhaft, denn ich frag deine Mutter, hast du 10 Minuten Zeit und 20 Zentimeter Platz? Bram, Bram, Stance Gang, jetzt macht sich Angst breit. Du machst Geschäfte, Homes, wo ist unser Anteil? 5 Mille plus hört sich für Orhan gut an. Deutsche Rapper sind nur Affen, Oran Utans. Gebe ich Niedel an die Jungfrau. Frauen, klar, dass der Widerstand dich umhaut. Hemmschuh, ich hab Kilogramms im Umlauf. Ich bin auf und während deine Fotze bläst, zähl ich Geld und frag mich, wer die Reisekosten trägt. Big Brains Theorie, limitierte Auflage. Geh auf die Sonnenbank und ficke meine Hautfarbe. Fahre Benz, während du den Volkswagen einparkst. Ich wurde bekannt durch meine konstante Scheißart, Summer.